الْمُعْصِينَ الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro asalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin a addaktor shak muhammad sani umar rijiyar lemo wato babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar bakwai tara takwas bakwai hudu takwas biyar bakwai tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin munanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook akramakallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil da nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abubuwan da suka shafi wato ƙara imanin mumini zamantowar mumini imaninsa yakan karu kuma yakan ragu gwargwadon biyayyar da yake wa Allah ta'ala ko kuma aka san haka idan bawa ya kasance mai biyayya ne da da'a ga ubangiji ta'ala to imaninsa kullum zai rika hauhawa zai rika karuwa idan kuma ya kasance mai saban Allah ne mai kaucewa hanyar Allah ne to kullum imaninsa zai rika kasa zai yi ta raguwa akwai abubuwa da dama da alkur'ani ya zo da su hakanan sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da su waɗanda suke wato haɓaka imani da ƙara shi da sanya shi yana gaba-gaba ko da yaushe za mu ambaci wasu daga cikin waɗannan abubuwa insha Allahu a wannan shiri namu a lokuta daban-daban abu na farko wanda alkur'ani ya zo mana da sa kuma ɗaya ne daga cikin manyan abubuwa da suke haɓaka imanin bawa suke sa imaninsa kullum zai rika hawa yana karuwa shine karatun alkur'ani mai girma da tadabburin ayoyinsa wato karanta shi da kuma tunani akan abubuwan da ya zo da su na ma'anoni yana daga cikin manya-manyan kofofi na ilimi waɗanda suke ƙara haɓaka imani suke sa kuma imanin bawa ya kafu ya tsaya da ƙafafuwansa ya yi ƙarfi Allah ta'ala ya saukar da littafinsa mabayyani ga bayansa domin ya zama shiriya domin ya zama haske domin ya zama bishara da wa'azi ga waɗanda za su wa'azantu ayoyi da yawa sun nuna haka daga ciki akwai inda Allah ta'ala yake cewa haza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi a wani gurin Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun a wani wajen kuma Allah ta'ala yake cewa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun a wata surar Allah ta'ala ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin a wani gurin Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab hakanan Allah ta'ala yake cewa inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira a suratul isra ubangiji ta'ala ce wa nunzilu min al qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara a wani gurin cikin suratu qaf Allah ta'ala ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid to duka waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna falala alqur'ani suke nuna littafi ne na Allah ta'ala ubangijin duniya duka kuma Allah ta'ala ya sanya shi littafi ne mai albarka littafi ne wanda yake shiryar da duniya gaba daya kuma ubangiji ta Allah ya sanya ya zama waraka ne daga dukkan cututtuka musamman cututtukan da suka shafi zukata yana warkar da zukata yana cire musu shubuhohi da sha'awoyi da suke cika su sannan kuma ubangiji ta Allah ya sai alkur'ani ya zama bushara ga mu'minai ya zama rahama ga talikai ya zama abin wa'azi ga masu azantuwa. kuma Allah ta'ala ya sanya shi Qur'ani ne mai shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi zama miƙe mafi miƙewa kuma ubangiji ta'ala ya sarrafa ayoyinsa suka kunshi a bushara suka kunshi kuma narko ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah narko ga waɗanda suke masu kaucewa Allah bushara ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah don haka wanda yake karanta alkur'ani kuma yana ta tadabburin ayoyin alkur'ani yana cancintini ga ma'anoninsa sai ga ilimin muka masu yawa masu faɗi a cikin alkur'ani waɗanda kowane ilimi daga cikinsu yana ƙarfafa imanin bawa yana ƙara haɓaka shi domin a ciki zai ga maganar Allah ta'ala wanda shi ne sarkin sarakuna duka wanda duk mulki yake a hannunsa wanda yabo da godiya da kirari duka suka tabbata gare shi wanda dukkan al'amari suke a hannunsa komai daga wajensa yake kuma komai sa zai koma wanda shine ya daidaita bisa al'arshinsa daidaitan da ya dace da zatinsa kuma shine wanda babu wani abu da yake buya daga gare shi babu wani abu a cikin masarautarsa da bai san da shi ba ya san abubuwan da zukata suka kullata ko suka ɓoye ya san sirrin kowa ya san sararin kowa kuma shi kaɗai ne yake gudanar da sha'anin sarautar duniya gaba daya yana ji yana gani kuma shi ne yake bayarwa shi yake hanawa shi yake da sakamako shi yake ukuba shi yake girmamawa shi yake kaskantarwa shi yake halitta shi yake azartawa shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa Shi ne mai kaddara komai kuma shi ne yake nusantar da bayansa zuwa ga abin da idan suka aikata shi za su samu sa'ada za su rabauta yana kwadaitar da su akan wannan kuma yana gargadin su game da abin da zai sa su su fada cikin halaka yana sanar da su sunayensa da sifofinsa yana nuna musu ni'imominsa domin su so shi yana tunatar da su da ni'imomin da ya musu yana umartar su da abin da idan suka yi to ubangiji ta'ala zai kara musu ni'imomin da yake ba su kuma yana gargadin su game da abin da idan suka yi Allah ta'ala zai fushi da su ya saukar musu da ukubarsa kuma yana sanar da su abin da idan suka yi suka yi aiki da shi za su samu karramawa ta duniya da ta lahira da irin abin da ya musu tanadi a lahira na gafara idan sun saba masa kuma yana ba su labarin irin kyautatawa da yawa masoyansa da kuma irin kaskantawa da yawa makiyansa da yadda akibar kowane wane bangare daga cikin ɓangarorin nan biyu ta kasance yana yaban bayansa na ƙwarai yana musu wato kirari da ayyukansu na kwarai da suka yi da mafi kyan sifofin da suka sifantu da su kamar yadda yake zargin makiyansa yana ambatansu da mafi munan ayyukansu da mafi munin sifofinsu kuma yana ba da misali da su sannan kuma yana kawo dalilai da hujjoji mabambanta waɗanda suke masu ratsa zuciya kuma yana ansa duk wata shubha da duk wani wata magana ta rikitarwa da makiya Allah suke yi da mafi kyan ansa da yake bayarwa yana gaskanta mai gaskiya ya karyanta karyata makaryaci yana faɗar gaskiya yana shirarwa zuwa ga tafarkin da yake madaidaici yana kira zuwa ga hanyar da take hanya ce ta salama hanya ce ta gidan aljanna yana faɗar sifofinta da kyanta da ni'imar da suke da take cikinta kamar yadda yake gargadi da jan kunne da nusantarwa game da abin da ya shafi gida na halaka yana ambatan irin azabar da gidan abinan gidan halaka ya kunsa da moninta da irin raɗaɗin da yake cikinta sannan yana tunatar da bayansa cewa su masu bukatuwa ne zuwa gare shi tsananin bukatuwa su waɗanda ba su da wadata ne ta kowane ɓangare ubangiji ta'ala shi ne wanda yake da wadata cikakkiyar wadata ba za su taɓa wadatuwa ga barin shi ba daidai da kyautawar ido amma shi ya wadatu ga barin komai babu wani abu mai da Allah ta'ala yake da bukata zuwa gare shi kuma babu wani abu na alkhairi da zai samu mutum face daga falalar ubangiji ubangiji ne daga kuma taskar ne daga kuma rahamarsa ne duk kuma wani abu da zai faru na sharri to ubangiji ta'ala shi yake hukunta shi da adalcinsa bawa lokacin da yake karanta alkur'ani yakan ga yadda ubangiji ta'ala yakan wato ja kunnen masoyansa ya nuna musu kuskurensu da kalma wacce ke mai laushi kuma tare da haka yana gafarta kurakuransu yana yafe musu laifuffukansu yana karɓar uzurarrukansu yana gyara musu abinda ya ɓace na rayuwarsu yana ba su kariya yana taimakonsu yana tsayawa da dukkan abin da yake maslaharsu yana kubutar da su daga dukkan abin da yake damuwa ce ko bakin ciki ne na nan duniya yana cika musu dukkan wani alkawari da ya musu shine wanda yake majibincin al'amarinsu shine wanda yake masoyinsu ba su da wani wanda wato suke fifitawa wajen su sama da shi shi kuma yana son su yana ba su taimako a bisa makiyansu babu shakka Allah ta'ala shi ne wanda ake madalla da kasantuwarsa majibinci kuma mai ba da taimako bawa ba zai gushe ba duk sanda yake karanta alkur'ani yana hararo irin waɗannan ma'anoni zuciyarsa tana nuna masa irin wannan ilimi kuma imaninsa yana karuwa yana karfi da wannan domin bawa idan yana karanta alkur'ani zai ga cewa Allah ta'ala sarkin sarakuna mai girma ne mai rahama ne mai kyauta ne al'amuransa duka masu ban sha'awa ne masu ban kaye ne saboda haka bawa zai je yana sonsa. yana ta kokarin yadda zai samu kusanci da shi zai iya ba da rayuwarsa domin ya samu soyayyar ubangiji zai ji cewa babu wanda yake so sama da yadda yake san Allah zai zaɓi ya yarda da ubangiji sama da yadda zai yarda da kowane ne zai rika ambatansa da harshensa harshensa ainihin ya jike ya yi taushi ya tausasa da ambatan Allah ya rika shauƙinsa ambatan Allah ya zama shine cinsa shine shansa shine karfinsa shine maganinsa na daga dukkan wata cuta da take iya bujuro masa ta yadda idan ya rasa wannan zai ji cewa ya halaka ya lalace rayuwarsa ba za ta amfane shi ba babu shakka wannan yana haɓaka zai haɓaka imaninsa da ubangiji zai ƙara masa jin kusanci zuwa ga Allah ta'ala shi yasa ubangiji ta'ala ya umarci bayansa da su tsaya su yi tintintini game da ma'anonin da alkur'ani ya kunsa Allah ce afala yatadabbaruna al'kur'an walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ashe ba za su yi tintintini da tadabburi game da alkur'ani ba da a ce daga wani yake ba daga Allah ba to da sun ga sabani sun samu sabani mai yawa a cikin sa a wani gurin Allah yake ce afala ya al alquran am ala qulubin aqfaluha me zai hana ba za su yi game da alqurani ba ko kuwa zukata akwai marafan da suka rufe ta ne a wani gurin ubangi ta ala na ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadhakkara ulul albab kuma wannan littafi ne da muka saukar maka mai albarka domin su yi cikin ayoyinsa kuma masu hankali su wa'azantu ubangiji ta'ala ya bayyana cewa abin da yake sa wasu su bace su saki layi su saki hanyar Allah shine girman kan da suke yi da rashin tadabburi da tuntuntuni game da alkur'ani da suke yi da rashin tsayawa su saurare shi sauraro na fahimta Allah yake cewa qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun mustakbirin bihi samiran tahjurun afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwal awwal awwalin waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa waɗanda suka yi girman kai suka juya suka bar sauraron alkur'ani wannan shi yake sawa su kaucewa hanyar Allah shi yake sawa su zama masu saban Allah masu bijire masa su kuma muminai a kullum suka ji karatun alkur'ani to yana ƙara musu imani yana ƙara haɓaka abinda yake cikin zuciyarsu na haske inda malmu'minuna allazina idan zukirar Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun lalle mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu za su raurawa idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani kuma bisa ga ubangijinsu suke dogaro Allah ta'ala ya gaya mana labarin mutanen kirki waɗanda Allah ya ba su littafi idan ana karanta musu littafin Allah sukan faɗi akan fuskokinsu sai sujjada suna kuka wannan ya kara musu nutsuwa ya kara musu imani ya kara musu saduda da mika wuya ga Allah qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a Allah ce ku yi imani da shi ku ƙuraishawa da ake karanta muku ga ku yi imani da shi lalle waɗanda aka bawa ilimi gabaninsa Ina ana karanta musu wada wato ayoyin Allah sai su faɗi bisa wato haɓarsu suna masu sujjada su ce suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lalle alkawarin ubangijinmu abin aikatawa ne kuma su faɗi akan haɓarsu suna kuka wannan kuma ya ƙara musu nutsuwa saboda karatun alkur'ani da sauraransa da tadabburi cikin ma'anoninsa manya-manyan ma'anonin da ya kunsa wanda yana haɓaka imanin da yake cikin zuciya Allah ta'ala ka haɓaka mana imaninmu ka sanya mu cikin masu karatun alkur'anin ka safe da yamma kuma masu tadabburi cikin ayoyinsa Allah ka samu dace amin sun amin malam tambaya ta farko take cewa menene hukuncin gudu a yayin da mutum ke tsoron kada sallah ta kubuce masa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa ku zo cikin nutsuwa abinda kuka riska ku sallata abinda ya kuce muku ko ku cika wannan shine koyarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar saboda ka ba daidai bane mutumin da zai fito sallah ya fito yana gudu yana haki har ya zo masallaci ba cikin nutsuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake kenan ku zo fa alaikum bis sakinati wal waqar ma adraktum fasallu ma fatakum fa atimmu ku zo cikin nutsuwa da da, da kame kai abinda kuka riska ku sallata abinda kuma ya kubuce muku to ku shiga shi wannan ita ce koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum har yana so ya riski sallah to ya gaggauta fitowa da wuri wato ba ya zauna ba sai ya ji an yi ikama sannan ya fito yana haki sannan ya shigo masallaci a ya gaggauta fitowa yayin da ya ji kiran sallah ya zo ya samu sahun gaba ya yi nafila ya zauna ya jira mutumin da ya zauna a masallaci yana jiran sallah to yana cikin ladan sallah matukar dai sallace ta zaunar da shi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku yana cikin sallah matukar dai sallace ta tsare shi wato ya zauna a masallaci ba komai yake jira ba sai sallah to ana ta rubuta masa ladan masallaci ne har lokacin da liman zai fito ayi sallah yana cikin wannan lada sai tambayar da ta fito daga Maryam Brigade ta ce malam yaya ake walima a musulunci kuma ya halatta mata su yi taron walimar to abinda ake ce walima a harshen larabci shine ta'amul urf wato an yi aure abincin da za a yi a haɗo a ci wannan shi ake ce ma walima duk da cewa a hausance muna faɗaɗa kalmar walima ɗin mukan yi amfani da ita akan dukkan wani abinci da za a taro a ci don nuna farin ciki da wani abu da ya faru mukan kira shi walima amma a ka'idar larabci aka ce walima ana nufin abin da abincin da aka yi saboda wane ya auri wance ko wance ta auruwa ne a haɗo a ci a taya su murna a musu addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin auren su ya ba su zaman lafiya da zuriya wacce suke ɗanya ba wannan shi ake cewa walima kuma yadda maza ya halatta su halarci walima hakanan su mamata ba wai ta aka ita walima ta kaɗaita wato ta keɓanta da maza ba ne wani abu ne wanda musulunci ya ba da dama a yi kuma ya kwadaitar kan yinsa lokacin da abdurrahman ibn auf ya yi aure ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aure walau bi shatin kai walima koda kuwa da akuya ne wato koda akuya ce zaka yanka a dafa naman ko a gasa a ci to kai annabi sallallahu alaihi wasallam yi walima ga matansa da ya aura ko wasu daga cikin matansa da ya aura ya yi walima ya tare sahabbansa an hadu an ci abinci to duk sanda aka yi aure bayan an tare yadda wasu malamai suka ce da ya fi zama sunna ta kasance bayan an tare da kwana uku to bayan an tare da kwana uku sai a tara ya tara abokansa tara yan uwa da dangi ya shirya musu abinci gwargwadon ikonsa gwargwadon da Allah ta'ala ya hore masa Allah ta'ala ya hore masa yanka shanu ne yanka bai da kudin yanka shanu amma zai yanka raguna ya yanka bai da su kaji ne za a ci yanka duk abinda dai abinda Allah ta'ala ya hore masa annabi sallallahu alaihi wasallam wani wata walimar da yayi bai suka kawo taimako wani ya kawo dabino wani ya kawo ciku wani ya kawo zuma aka har hada aka yi walimar da ita saboda haka ba wai ta aka yin zaka walima sai ka sai ka kashe kuɗi mai yawa ba warwadan ikon ka wa mutane abinci shi kansa abdurrahman ibn awf da aka ce aure malau bishat ko da da akuya ne saboda mai kuɗi ne yana da cikin masu kuɗin sahabbai kuma a lokacin ya samu kuɗi ne sosai da ya aure annabi ya ce to kai walima ko da da akuya ne saboda ya fi karfin ta sai yasa sai aka faɗa masa ba ana nufin idan mutum bai da akuya ba kai yayi walimar ko bai ko in yayi da akuya ba ta yi ba a'a shi ma an gaya masa haka ne saboda yanayin shi mai kuɗi ne so babban mai kuɗi ka ce koda da akuya ne ka san ka gaya masa mafi kankantar abin da zai iya yi ne to abin da ake so a walima shine wannan hatsuwar a ci abinci ba a yadda a walima a gayyaci wani wanda ya isa ba wani kuma in ya zo wanda ake ganin kamar bai isa ba a kore shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharrin abincin walima shine wanda za a kirawo masu kuɗi a koro talakawa shi sharru ta'amil walima yud'a ilayya aghniya'u al-aghniya wa yutraku abinan min al-fuqara a kirawo waɗanda ake ganin sun isa masu kuɗi ne su kadai za su halarta amma wani talaka to ba za a bashi shi gaba annabi kira wannan sharru ta'amil walima mafi sharrin abincin walima saboda haka ya zama ka gayyaci mai kuɗi ka gayyaci talaka ka gayyaci mai ilimi ka gayyaci wanda ba ba mai ilimi ba ya zama ne ya tattala kowa da kowa gwargwadon yin abin da zaka iya ba wai ta aka yin zaka yi walima tilas kowa sai ka gayyaci shi ba to amma kada ka yi walima kawai ta yan barkalla ta sai sai sai wani ya isa sannan za a bashi a'a ya zama da akwai waɗannan akwai waɗannan wannan shine abin da ake nufi kada ka zata ana nufin in zaka yi walima duk gari kowa da kowa sai ka gaya masa wannan ba shine abin da ake nufi ba abinda da dai kawai ake nufi kakka ware wasu mutane wanda suke ganin su ne manya su kaɗai za ka yi da su halarci walima ko su shiga wurin walimar wannan kuskure ne a shari'anci sannan abu na biyu kada a yi saɓon allah a wurin kada a zo a yi kaɗe-kaɗe maza da mata a cakuɗa na raye-raye wana wasu kalmomi waɗanda ba su halatta ba ah, ah, sahabbai sun kasance idan suka je walima ma suka ga wani abin da yake na sabon Allah ba sa zama kuma haka shine ya dace dukkan wani wanda aka yace shi wata walima ya je ga cewa sabon Allah ake a gurin to kai ya zauna sai ya bar gurin saboda zama a gurin kamar ya yi tarayya da su ne cikin abin da ke sabon Allah ni'ima ce Allah ta'ala ya yayi wa ɗaya daga cikin bayansa to shi kuma maimakon ya gode masa ta hanyar yayi masa da'a da bi abin da yake so sai yake sai kuma yake yi wa shedan biyayya to maimakon gode wa Allah da ya bashi ni'imar sai kuma ya zama yana yi wa shedan ne godiya ta hanyar yi wa shedan biyayya to kaga wannan babu tushin da ya kai haka Allah ne mai ni'imtawa amma kuma sai ya zama an bi shedan amma amma shedan da'a an masa abin da yake so an saba wa Allah to wannan bai dace ba kawaka ya zama na walima ce babu saban Allah gurin an tari ne a ci abinci sannan baya daga cikin sharaɗin walima wato a tara mutane a yi musu wa'azi walima abinci ake ci ba wa'azi ba wa'azi daban walima daban komai akwai munasabarsa kada mu ɗauka tun da dai an tara mutane to dole a yi wa'azi inda aka ce wa'azi a makabarta an kai mamaci don ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi a makabarta amma yanzu a makabartar ba ana ake wa'azin ba sai a tara mutane wasu ma walimar kawai wa'azin ne ba ma abincin mutane su zo su taru a hana su abinci a samu a wa'azi to kaga wannan an canza walima daga yadda take annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walima amma ba mu taba karanta cewa wa'azuzzuka yake yi ba wuri ne na a haɗu a ci abinci a watsi wani ita ce walima a sunnance a yadda maza za su yi da sharuɗan da ake cewa maza su kiyaye to su ma mata haka ne su ma su yi a junansu ba tare da sun yi abin da ke saban Allah ba babu cakuɗe ne a tsakanin maza da mata samari da 'yan mata babu abin da yake na kalmomi waɗanda suke marasa kyau wanda ba dace ba wannan shi ne abin da ya kamata a yi na'am sai tambayar da take cewa malam don Allah ina neman ƙarin bayani game da ya juju wa ma juji da kuma zulkarnaini to zulkarnaini Allah ta'ala ya bada sa cikin suratul kahf cikin tambayoyin da ko an soshin tambayoyin da qurayshawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da wasu ruwayoyi suka nuna yahudawa sun umarci qurayshawa su yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi guda uku in ya amsa duka to ba annabi bane in ya amsa wasu sauran ya ce yana jiran a yi masa wahayi to annabi ne tambaye shi game da ruh ya shi game da ashabul kafi ya shi game da zulkarnai wanda kuma Allah ta'ala ya da amsoshin waɗannan tambayoyi a cikin alkur'ani abinda ya shafi ruwa Allah ta'ala ya da amsosa a cikin a cikin suratul isra salo na anir ruwa قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا سوقما أصحاب الكافي ذو القرنين الله تعالى يباد أنسى سأتكن سورة الكافي فيسا مجال ذو القرنين تزود سيقر ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ayoyi masu yawa suka zo da shafi guda da wani abu waɗanda suke ba da ansa game da nai zulkarnain nai wani mutum ne da Allah ta'ala ya yi shi mutumin kwarai salihi adali mai sarauta kuma adali wanda Allah ta'ala ya ba shi ƙarfi ya ba shi mulki ya ba shi iko wanda ya yawo ya shiga ko ina da ina ya yawo a duniya wanda tsananin yawon su ta sa har ya kai ga mahudar rana da mafadarta ko mafaɗar rana da mahudarta wanda ya kuma shimfiɗa adalci a cikin al'ummomin da ya ci karo da su ya kirawo su zuwa ga Allah malamai sun ta magana a kan waye ne a nan masu kisoshi da tarihi da waye kowa ya rika faɗar abin da ya rika faɗa. wasu ma suka ce a iskandar al-maqduni shine ne wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne iskandar al wannan mutumin yunan ne mutumin greece ne sannan kuma ba musulmi ba ne sannan ya zo bayan ne da wajen shekara dubu da wani abu to daga baya ma shi ya bayyana sannan ya yaki ne da farisawa da rumawa saboda haka ba shi ba ne Allah ta ya ba labari wanda Allah ta ya ba labari musulmi ne Eh, cikin ayoyin da muke karanta a suratul kafi za mu ga inda Allah ta'ala ya nuna mana cewa musulmi ne قلنا يا ذا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ منهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا to kaga wannan ayar tana nuna cewa zulqarnain mu'mini ne kuma ya yi imani da Allah ta'ala ya yi imani kuma da ranar lahira wanda sabanin al-iskandar al-maqduni wanda shi mushriki ne mai bautar gumaka ba abin nan mushriki ne wanda yake bautar gumaka ba bai imani da wata ranar lahira ba sauraka sun yi hannun riga ba shi ba ne. Allah ta'ala ya gaya mana cewa zulkarnaini ya yi yawo a duniya ya je magariba shamsi inda rana take faduwa ya zanta tana faduwa fi ainin hami'atin waje da inda kauma ya sami wasu mutane ya ganta tana faduwa a cikin wani idan ruwa na tabo wato idan ruwa ne tare da taɓo haka idon idan mutane yake nuna kamar anan take faduwa anan take bacewa anan kuma ya sami wasu mutane waɗanda suke ba muminai ba Allah ta'ala ya bashi zabi ko dai ya yaƙe su ya kakkashe su ko kuma ya kyautata musu ta hanyar ya yi musu tallar addini ya ce to zai tallata musu addini wanda ya karɓi kalmar shahada shi kenan wanda kuma ya ƙi karɓa ya ce zai zama a cikin kafirci mai yaƙe shi sannan daga nan ya gangara ya je inda kuma rana take fudowa nan ma ya je ya samu mutane a cikin irin wannan irin wannan yanayi su ma ya yi musu irin wannan wanda ya imani shi kenan wanda bai imani ba ya ce zai zauna ya dawoma a cikin kafirci shi ma ya yaƙe shi sannan ya je ya samu mutane wanda suke rayuwa a tsakankanin wasu duwatsu wanda su kuma suka nuna cewa ba za su ja da shi ba ba za su yi rigima da shi ba amma suna so ya taimaka musu saboda akwai ya juzu wa ma'ajuzu suna makotaka da su ya juzu wa ma'ajuzu halitta ne daga cikin halittun Allah kuma suna cikin 'ya'yan annabi Adam a.s. kuma sun kasance suna fitowa su shigo garuruwa su yi barna su ɓata kayan amfanin gona su yi kisa su yi dukkan wani abin da bai dace ba a doron ƙasa saboda ka mutanen da suke makotaka da su a turkawa ne suka nemi yajuju wa majuju ba suka nemi zulkar da cewa ya sanya shamaki tsakaninsu da waɗannan mutane inna yajuju wa majuju da fil ard ba hal da allaka farjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم wa bainahum radma suka ce ya juju wa majuju mutane ne masu barna a doron kasa domin suna fitowa lokaci bayan lokaci daga kasar su su shigo kasar mu su lalata mana amfanin gona su kakkashe mana mutane mu baka kuɗi mana mu biya ka lada ka sanya wani shamaki tsakanin mu da su zokarne ne yace abinda Allah ta'ala ya bani na iko ya fi min sama da abinda za ku bani na lada sai dai ku taimaka min da ma'aikata fa ne da quwwatin ku taimaka min da ma'aikata aj'al allakum bainahu wa bainahum radma in sanya wani shamaki tsakanin ku da su sai ya ce atuni zubar alhadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alayhi fitra فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ya ce su kawo masa guntattakin karafa a zuba tsakankanin dutse da dutse ya daidaita tsakankaninsu su ce su zuga wuta su hura wuta suka hura wuta ta ruru sannan ya sa aka kawo narkakkiyar dalma aka zuba a ciki ya da wata katanga wacce ta zama ta raba tsakanin waɗannan mutane da da ya ajuju wa ma'ajuj Allah ce to ba za su iya a ya ce musu to ba za su iya hauro wannan katanga ba kuma ba za su iya huda ta ba to amma wannan rahama ce daga ubangiji na idan wa'adin ubangiji na ya zo na fitowar mutanen nan wannan katangar za ta rushe wannan katangar za ta rushe akwai katangar da take cana a yanzu wadda ita ce kusan kai kama da wannan da alkur'ani ta Allah yake gaya mana wata katanga ce wacce ke ta raba wato ta take a cana sun ce wannan katangar ake ishara annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar yake cikin sahih bukhari ya tashi cikin dare yake tada matansa yake ce su tashi su sallah wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab fitir wato abin nan ya tabbata ga larabawa daga wani sharri da ya matso kusa a yau an bude wato wata yar kofa tsakaninmu da ya juju ya yi ishara da da ɗan yatsansa sababa da babban ɗan yatsansa da ɗan yatsansa manuniya wato ya haɗa tsakankanin su ce kamar ɗan haka ya nuna wa kofar da za kasance a tsakanin tsanka babba da ƙarama idan ka ainihin haɗa su yace to an buɗe kofar su gwargwadon haka to wani yana nuna cewa suna nan suna ta ƙoƙarin rarakar wannan katanga ta da za su fito kuma in sun fito min kulle hadabin yansulun daga ko'ina za su ta kwararowa kaga ya nuna cewa akwai su suna nan halitta ce da Allah ta'ala yayi akwai hadisai marasa kyau da suka zo da yawa na masu tarihi ko alqassasun wanda za su ke bada labari irin wanda ba shi da kan gado ko a ce ɗayansu yana shimfiɗa da kunnensa ya rufe da ɗaya kunnan nasa wannan ɗin magana ce da ba ta da wani tushe ko a ce ɗan gujil-gujil ne in gajajjeru in kaza in kaza duk wannan kisoshi ne da ba su da abin nan to in sun shigo za su yi barna a doron ƙasa sannan kuma annabi isa alaihi salam zai addu'a Allah ta'ala ya saukar musu da wasu tsutsotsi waɗanda za su rika halaka su har su zama sun kare a bayan ƙasa to za su yi barna a bayan ƙasa lokacin da su fito to waɗansu ne ya ajuju wa ma'ajuju kuma mun yi imani da su sun suna cikin ashiratu sa'atul kubra suna cikin manya-manyan dalilai na tashin alkiyama da wasu suna ƙoƙarin su yi tawilin su ba cewa suka yi ƙarya bane amma wasu sai ai turawa ake nufi wanda ya ce ba mutanen China wani ya ce kaza wani ya ce kaza wannan ba gaskiya bane yadda aka sifanta su da yadda abin da za su yi bayan kasa za mu gaba shi ne abin da yanzu yake faru an kace tura cikin tura akwai musulmi waɗanda suke ba wai miyagu bane ba mugaye ne wannan kuma su ɗabi'a su shine barna inna ajuja wa majuja mufsiduna fil ardh barna suke yi ta ko'ina babu inda aka ce ya ajuju wa ma'ajuju wasu daga ciki za su musulunta za su zama masu da'awa zuwa ga Allah wannan ba gaskiya ba ne saboda haka ya ajuju wa suna cikin manya-manyan alamomin alkiyama wanda za su kasance lokacin saukar annabi isa alaihissalam kuma shi ne zai addu'a Allah ta'ala saukar musu da abin da zai halaka su duniya ta samu saukin wato barnarsu sai tambaya ta gaba ta ce malam mutum nawa shari'a ta yadda sa da kan dabba ɗaya da sunan na kamar sa to abinda malamai suke cewa na farko dai a sani hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman hadisin Jabir ibn Abdullah ina cikin sahih sahih Muslim hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake cewa sun yi tarayya sun fita sun yi hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tarayya saniya ko sa ɗaya sun yi tarayya su su bakwai a kansa ko kuma raƙumi sun yi tarayya su su bakwai a kansa wani hadisai duk sun tabbata a cikin abin da ya shafi wato hadaya hadaya ta mahajjata da suka yi hajjin tamattu'i ko hajjin kirani sukan yi hadaya kuma an halatta wa mutum bakwai su yi tarayya a sa ɗaya ko su yi tarayya a raƙumi ɗaya akwai hadisi guda ɗaya na ibnu abbas wanda yana cikin sunan nasa'i da tirmizi cewa da yake cewa sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi kuma suka yi layya suka yi tarayya sa ɗaya mutum bakwai suka yi tarayya a kansa sannan kuma mutum goma suka yi tarayya a kan raƙumi wani hadisi bai inganta ba hadisin hussein ibn waqid shi ya rawaito wannan hadisi hussein ibn waqid ne ina ji an ikrima an ibn abbas wanda shi kuma yana da abubuwa da yawa da yake rawaita wanda ba a samun masu goya masa baya a kansa sannan hadisan da suka zo na jabir duka suna nuna cewa a hajji ne babu wata tafiya da aka yi sabai suka yi tare a layya a hajji ne suka wannan waya ta zo ba a cikin layya ba wannan ta sa wasu malamai wasu malamai kaɗan kamar imam malik bai yadda cewa a yi tarayya a kan wata dabba guda ɗaya a alayya ba ya halatta ya ya ce ya halatta wato mutum ya yi tarayya da iyalansa akan abin da ya shafi rago kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma abin da ya shafi sauran dabbobi a ce mutane su haɗu shi ibn malik yana gaba haka bane wasu jumhur da dama daga cikin malamai su suna ganin ana iya kiyasan. hadaya din wato layya din akan hadaya kamar yadda ya halatta a hadaya to haka ne ya halatta a alayya wasu daga cikin malamai da suna ganin haka kamar Imam ahmad shafi'i abu hanifa sauran malamai suna ganin ya halatta a yi kamar imam cewa ba za a yi ba kuma idan muka duba za mu ga a gaskiya duka hadisan da suka zo a wannan babin akan laye suka zo ba akan hadiya suka zo ba akan laye ba hadisi guda ɗaya ne wanda yake na ibnu abbas shi kuma na hadisi shazi ne ruwa isa ta inganta ba gaskiya duk da wasu malamai sun ce hadisi ne hasan amma a cikin sanadinsa akwai husain ibn waqil wanda imam ahmad yake cewa yana kawo hadisai wanda cikin su suna kunshe da ziyada ban san daga ina yake samun su ba in ji shi imam ahmad akan akan shi hussein ibn waqid saboda haka ruwayar wannan akwai magana akan ta ci karo da ruwayar sahihi ita ce ruwayar jabir ibn abdullah saboda haka tarayya akan sa guda daya wasu malamai sun ce yana yiwa wasu kuma sun ce ba yiwa wanda suka ce yana yiwa wasu yi kiyasin sani akan hadaya ko kuma wancan hadisi wanda bai inganta ba wanda suka ce kuma zai yiwu ba suna duba cewa ibada ce ibada kuma ba a san a shigar da kiyasi a ciki domin sai a buɗe kofar kuma abin ya ta faɗaɗa wannan shi ne wallahu alam na'am sai tambayar aminu ya guda ya ce malam yaya mutum zai yi zakar hatsi a yayin da ya yi girbi ita zakar hatsi daman ah, ita ba kamar zakar dukiya ba kuɗi da abin nan da dabbobi wanda sai an sai sun shekara ita da zarar aka girbe kamar da Allah cewa to hu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙin saranar girbe girbewarsa idan mutum ya girbe zai ba da haƙƙi to idan mutum ya noma abin da ya kai samsa to ausuk wato wuski biyar a wuski duk wuski ɗaya sa'i wato sa'i 60 shi yake wuski ɗaya sa'i 60 shi yake wuski ɗaya to sannan sa'i ɗin nan a shi ne mudu hudu na annabi sallallahu alaihi wasallama hakan aka samu mutum yana da sa'i 300 wato zai kai sa'i 300 to wannan shine zai fidda zakka sa'i 300 nan a malamai suna cewa a gurgwadansa ko kiyasansa a ma'auni na zamani da ya kai kilogram 650 wato mutum ya noma hatsin da zai kai kilogram 650 to wannan zai fitar masa da zakka gwargwadon abin da zai fitar ya danganta da wahalar da ya sha idan noma shi idan ruwan sama ne ya sha da shi to zai ba da ushiri wato zai ba da ushiri ushiri shi ne ke bisa goma sai ba da ushiri a ɗaya bisa goma na wannan abin da ke idan kuma shayar da shi yayi ba ruwan sama ne shayar da shi ba ban ruwa aka yi noman rani ne wannan zai ba da nufin ushiri wato zai ba da ɗaya bisa ashirin zai ba da ɗaya bisa ashirin na wannan abin da saura ka nisabinsa shi ne ya kai kilogram 650 wato ya kai sa'i a 300 ya kai sa'i ɗari uku zai ba da ushiri wato ɗaya bisa goma idan ruwan sama ne ya shayar da shi idan kuma shi mai gonan ne ya shayar da shi wato noman rani ya yi zai ba da nisful ushiri shi ne ɗaya bisa ashirin na wannan abin da ya girbe wani ita ce zarta ta kayan noma na sai tambayar da take malam shi ya halatta idan mutum ya shigo masallaci ana sallah ya bi ta gaban mamu ya shige eh babu komai ah, sai sitirar ne mai ce cikin mamu idan liman yana sallah zuwa ga sitira ta cikin ke na ta sitirar ta liman ta ishi mamu sai ya sa ya zuwa hadisa abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa da sallah sai kuma abdullahi dan abbas ya zo da karka ya wuce ta kashi karban kayan ba babu wani sahabin da ya ture shi ko kuɗi saboda su ba sa da su sutura a lokacin don haka za ka iya gista ta gaban mamu tun da suturar da mai ita ce suturar wannan kuma take cewa malam menene hukuncin wanda ya sai da kare ya yi amfani da kuɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana cin kuɗin kare kamar yadda ya hana cin kuɗin karuwanci ko kudin karuwa da ya hana cin kudin doka na biya hana wannan duka hadisi ya tabbata da wannan saboda haka mutumin wanda ya shirya da cikinsa ya ci ita kuma wannan tambaya ta ce malam menene ainihin abin da yahudawa suke bautawa to asali yahudawa su ne waɗanda suka bi annabi musa alaihi salam wato banu isra'il ne da Allah ta'ala ya aiko annabi Musa alayhi salam a cikin su waɗanda suka bi shi su ake cewa Yahudawa ko dai saboda Allah ta'ala ya ba ko dai ko ko dai saboda fadar su da suka ce inna hudna ilayk ko kuma saboda ana jingina su zuwa ga Yahuda ɗaya daga cikin ayyan annabi Yaqub alayhi salam to ala ya aka ce Yahudu ana nufin mabiya addinin annabi Musa alayhi salam bayan aiko annabi Isa alayhi salam da yawa daga cikin yahuda sun kafirce masa sun ma yi yunkurin su da sun halaka shi Allah ta'ala ya kubutar da shi sun yi ta yi wa annabawa da Allah ta'ala ya aiko a cikin su jafa'i iri-iri wasu ma suka kace su fa kullama aku rasulun bima a tahwa su fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulu haka suka rika yi duk sanda wani manzo ya zo musu da wani abin da bai dace da son zuciyarsu ba su kashe wasu su kyale wasu ko su su ta wasu su kashe wasu to haka Allah ta'ala ya ta gaya mana irin ɗabi'a ta taurin kai da makirci da hasada da yau da ya ya yake da ita tsawon tarihi haka annabi isa da ya zo suka karyata shi suka jefe shi da cewa ɗan zina ne suka yi yunkurin da su kashe shi Allah ta'ala ya kutar da shi suka kashe mabiyansa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi ba suka karyata shi suka kibinsa suka da shi to duk wanda yake kan abinda suke kai shi ake ce da yahudi a yanzu asali waɗanda suka bi annabi musa alaihissalam suka yi imani da shi a zamaninsa suka yi masa biyayya suka yi aiki da attaura to waɗannan yan aljanna ne kuma musulmi ne waɗanda kuma suka karyata annabi isa bayan ya bayyana suka yi wa annabawa jafa'i ta waɗannan kafirai ne haka nan wanda suka zo lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanda suke a zamanin mu dukkanin su ba musulmi bane duk da suna da awar cewa suna kan attaura suna kan abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi amma kuma sun ji jirkita tashi sun babbata shi kamar da Allah ta'ala ya ce wa harifuna al-kalima an mawadhihi suna caccanza kalmomi daga su da abinda Allah ta'ala ya aje su sai shigar da abinda babu a cikin attaura sun kuma cire abinda yake akwai sun saba wa hanyoyin da annabi ko hanyar da annabi musa alaihi salam ya musu akai wannan tambayar kuma ta fito daga muhammad zakariya jiyuce ya ce malam menene hukuncin siyar da baya zai ga musulmi eh, bayan shi ne littafin da ya kunshi a taura da kuma linjila wato littafin a taura shi ne littafin da aka saukar annabi musa alaihissalam injili kuma shi ne wanda aka ba wa annabi isa alaihissalam waɗannan da a tsawon tarihi sun gamu da canje-canje da gurbatar da su da fitar da abubuwa da yawa wanda ba gaskiya ba da abubuwa da yawa na tarihi da shigar da wasu maganganu da su na maganar Allah tare da cewa maganar Allah ba ce yanzu da asalin su ga yadda suke littafai ne na annabawa to amma an shigar da kare-kare da canje-canje da jirkice-jirkice a cikin su akwai abubuwan da ake tabbatar da Allah uku ne ko ake tabbatar da cewa Isa dan Allah ne alayhi salam ko kuma abin da ya shafi cin eh, cin fuskar annabawa da zargin su da manya-manyan laifuffuka kamar zinace-zinace da shan giya kai har da ma zina da su mata da duk a cikin waɗannan tafin akwai da jingina annabi Nuhu ko annabi Dawud alaihissalam ko annabi suleiman a jingina masa manya-manyan abubuwa wanda tun shi a karan kansa kuma mutum da zai so a jingina masa ba ko a jingina ma wani nasa waɗannan ayyuka bari annabawan Allah to duk wannan littafi ya kunshi waɗannan abubuwa da yawa da wasu maganganu na batsa da ba su ba su faɗo ba ma kwata-kwata to kaga wannan abu ne da ya kamata da ya waje ba a tsarkake annabawa da gare su sannan abinda ake jinginawa wa Allah na trinity wato Allah uku ne shi ma a tsarkake shi daga waɗanda to har musulmi ba zai so ya da wannan ba tunda ya ci karo da addininsa ya ci karo da alkur'anin da ya imani da shi wanda Allah ta'ala ya laƙar kafarar da zina inna Allah salisu salasa ko laƙar kafarar da zina ƙalo inna Allah huwal masihu ibn maryam Allah ta'ala ya ce wannan duk kafirci ne kuma musulmin da ya imani da wannan ba daidai bane a ce kuma yana yada abin da yake aka san haka bai halatta ba sai tambayar da ta fito daga Khadija ta ce malam idan idan miji yayi ikirarin cewa idan matarsa ta fita ta to a bakin aurenta sai kuma ta fitan shin ta kenan kuma menene hukuncin saki uku a lokaci guda to idan mutum ya ce matarsa in kika fita ko kika je unguwa ko kika je gida kaza kin nasu titi to idan ta fita din dole a nemi kasadinsa a nemi ya yake nufi da aka ce to matar da kake in ta fita ka saki ta fa fita yaya ta ta yi sakin ne ko ku ya sakin take nufi ko ku a in yace eh abinda ku jiɗin da na faɗa shi nake nufi saboda haka ta saku damar shi ne saki mutum yi magana kuma yana nufin abinda ya faɗa to yana daga cikin abin da ake koma ga makasit ce na sake ki a'a kalmar na sake ki yi amfani da ita amma yana so ya tsoratar da ita ne wato ce in kika fita na sake ki amma a zuciyarsa ne sakin yake nufi ba da ta fita aka je aka ce masa ta fita ya ce to a gaskiya ni ba wai sakin nake nufi ba ina so ne in tsorata ta don kada ta fita to anan ba a cewa ta saku a magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai amma idan har yace eh sakin nake nufi to ta saku domin kasadinsa ake amfani da shi manufarsa ake amfani da ita tunda har yace manufarsa saki to ta tabbata ta saku saura ka ana komawa ne a tuntubi shi wanda ya wannan kalma a ji menene muradinsa da wannan kalma sanan gwargwadon abin da yake muradinsa gwargwadon hukuncin da za a yi masa don mutum ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya ko a zama ɗaya to aka ce a kalma ɗaya ya ce na sake ki saki uku shi ne kalma ɗaya ko a zama daya ce na saki saki cewa na saki saki cewa na saki to malamai sun yi sabani a nan galibi majority ko mu ce jumhur na malamai duk ma mazhabobi guda hudu sun tafi akan cewa sakin ya tabbata uku yace na saki ki saki uku ko yace na saki ki na saki na saki ki abinda suke cewa sakin ya tabbata uku kamar yadda ya faɗa ah, saboda lokacin sayyidina Umar da ya ga mutane suna wasa da saki duk mutumin da ya irin wannan saki yana tabbatar masa da shi don haka sauran malamai masu kuma suka tafi akan wannan kai kuma daga cikin malamai waɗanda suke ganin ba za a lizanta wa mutum da saki uku ba saboda wannan saki na farko ya saba wa sunna saki na sunna ne mutum ya saki matarsa cikin tsarki tsarkin da bai kusance ta a cikinsa ba sannan ta fita in ya dawo da ita kuma wani abu ya sake hada su ya sake ta to yayi na biyu sannan ita ma in ya sake dawo da ita kuma abu ya sake hada su ya sake ta to yayi uku shi shine saki wato bayan saki shine ma'ana kuma rata ne wato saki saki ne daya bayan daya ba wai saki ne a dunkula ba to wannan ita ce suna a wajen saki mutumin da ya yi saki uku a dunkule ko a kalma ɗaya ko a lokaci daya to wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda zo hadisi abdullahi dan abbas a cikin sahih muslim a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama saki ɗaya ne hakanan yake a zamanin na abubakar a matsayin saki ɗaya ne hakanan yake a shekara biyu ta farko ta salifancin na umar sai ya ga mutane kuma suna ta wasa da sakin sai mutum ya ce ya saki matarsa saki uku ko ya ce ya saki ta saki goma wato kawai rika kamfato wani lissafi kawai ana faɗa na saki su sai ce to na ga mutane sun ɗauki abin da suke da sauki a kansa sun ɗauke shi na wasa me zai hana ba za mu zartar musu da wannan ba saboda ka sai zartar musu a matsayin horo shi wasu malamai suka ce su kaga anan horo ne yake bai kamata ya zama cikin shari'ar da za ta shafi abin da ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi ba ko ya kasance a zamanin sayyidina abubakar ce abin da ya zo a zamanin sayyidina umar ya shafe wancan hukunci zamanin sayyidina umar ba a shafe hukunci shi haka wannan hukuncin yana nan kuma wasu malamai suna cewa ana duba maslaha ne ana duba bukata kamar yadda shi kansa sai na umar hukuncin da ya maslaha ce ya duba to bai kamata a yi amfani da wannan ba a kowane lokaci sai idan akwai maslahar yin haka idan akwai mafsada cutarwa to bai kamata a yi amfani da wannan ba sai ana iya samun cutarwa yayin da aka samu mutum bisa jahilci rashin sani ko wauta ko kushi ya kwashe shi ya irin wannan sakin na ban karan maukaciya ya saki matar saki uku alhalin da 'ya'ya tsakaninsu ta yadda idan aka zartar da wannan saki uku din wannan gida zai shiga wani hali ya'ya za su shiga cikin wani tararrabi za a shiga cikin wata matsala babba to ba daidai ba ne a rusa wannan gidan saboda wannan hukuncin sai a duba a ga cewa maslaha a nan shine a dawo da ci gaba da zama tun da dai har a zamanin annabi sallallahu alaihi hakan ake yi tun da dai har a zamanin sayyidina abubakar haka ake yi tun da har a zamanin sayyidina umar shekara biyu ta farko haka aka rika yi to ya kamata a duba wannan a duba wannan maslaha idan kuma ka mutum al'adar su ce ya rika irin wannan bai dauki tsarin shari'a ɗin da wani muhimmanci ba to wannan a bashi akan abin da ya rizunta wa kansa ne abin da na Umar ya yi to mutum ne aka san shi shi daman haka yake aure saki kuma yana da irin wannan a katobarar an ja kunnansa an nuna masa yaƙi gamsuwa to bai kamata a bashi sassauci ba a nan sai a yi masa hukunci da abin da na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya hukunci da shi na ta'aziri na horo ba wai a lazimta musu abin da shari'a ba ta lazimta musu ba sau ma sauraro alhamdulillah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito ya rahama a yau ya ka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuri takwas sufuri biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufuri takwas sufuri biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a adireshin mu na yanar gizo wato fito ya rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin mu sada zumunta wato facebook ta da madadin shehu malamin mu الدكتور الشيخ محمد سامي عمر يجي عمر ربما ما لم يأتن غير شريعة بنظر الدين الإسلامي دكي جامع البايرو يقوم بشير إدريس انغبوان ليسا دامدكو من شيخ بلا كبارة لكي سوى مهدا ونشير بيدر الله ولو أننا كتبنا عليهم أن قتلوا لكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن